luka simari nogas etati cagal dum jamaano fof babbiti nayimato pilat be goni e takkudem abi mbiya min tawi oɗo gorko ina jirguete leñol amen ina haɗa ɗum yobde césar alman te kadi ina wi hoore mum almasihu laamɗo pilat namnima wi beele ko an woni laamɗo yahuda en o o jaabima o wi aan e hoore maa a wii noon pilaat heɓɓitii wii ardiiɓe yettinoɓe sadakɓe e jamaano oo mi yiyaani e makka hay daliilu kuugal gooto kono ɓe nantii e haala maɓɓe haa tiiɗi aɓe mbiya amona addana yimɓe ƴiggitaade e ko jannginta e diiwaan yude ko fof tuggude galilee to fuɗɗorii to haa ɗo nden pilat nani ɗum naamnii tawi ko o galile naaji nden o faami yeeso jeyaako e njiimaande herod o nelditi ɗum herod tawi ina yerusalem kañumne e ɗen balɗe nde herod yiimo welti hen no feewi ngati ɓooyi yidde yiidimo sababude ko nananno e makko ko te ina ɗamanino yiide omo waɗa kawisaji o namnima ko juuti kono o jaabaki hay hunde ardiɓe yettinoɓe sadaka ɓe e sariyankoɓe ɓe ina tawano te ina takkatnomo no doole mumen potno herode e soldateɓe mum goni e hoynodema ina tooñama o ɓornimo comci ñilkooji o neltorimo pilat ñande heen pilat e herode kañum en fof e añodirnoode gonti sehilaaɓe pilat nodde ardiiɓe yettinoɓe sadak ɓe mawɓe ɓe e yimɓe ɓe fof wi ɗumen ngaddanirɗon mi oɗo gorko ko ina homto yimɓe ɓe on jiimi namnimomo e jeece mon te ko takkuɗonmo ko fof ala hen ko tawmi e makko herode ne kay ko noon ngati o neltori en mo hono noon oɗo gorko waɗani hay hunde ko ina wara ɗum wadde mami woppinmo caggal nde nehemomi kewdandori foof ala e saago woppitane ɓiccokaɗo goto kamɓe fof ɓe ɓamdi ɓe goni e wullude kaɓe mbiya barabas noon waɗirano e kaso ko sababude ƴigguitaari waɗnode e saare he e sababude war hoore pilate ƴetti kadi konngol e dow anniyi ɗakkidde yeesu kono ɓe goni e wullude aɓe mbiya o wiiɓi tatɓol holi ko waɗi ko boni mi yiyani e makko hay dalilu gooto poɗɗo wardemo wadde mami woppinmo caggal nde memomi kono ɓe nantori e haala maɓɓe gulali mawɗi aɓe mbi e yo feŋe gulali maɓɓe mbawtima o felliti waɗande ɓe ko ɓe ñaagui ko o woppitani ɓi biddaranoɗe kasoheji guitari e warhoore moɓe namdino o o waɗi yeeso e juuɗe maɓɓe yoɓe mbaɗ ɗum ko ɓe mbela ɗo ɓe peŋoytama ɗo ɓe kawri e gorko gooto siren naaji ina wiye simon ina ummi ladde ɓe teɓti e makko ɓe ndemdumo feŋirde nde mbele omo wakkode caggal yeeso jamanu yimɓe heeɓe rewi heen wondude e rewɓe woyoɓe mo ina kamto yeeso yeeƴi e rewɓe ɓe wi ɗumen rewɓe yerusalem wato ngoye kam ngoye koye mon e ɓesgu mon ngati ma ñalɗi ngar ɗo wiyete malu woodani rawɓe rimarɓe malu woodani deedi ɗi meeɗa sawde e enɗi ɗi meeɗa muyninde nden ma yimɓe mbi kaaɗi yo njane mumen mbiya tule yo cuuɗɗumen ngati so lokki kecci ki waɗama ni holi ko jogori hebde jorkiki aɓe naworno taƴoɓe ɗiɗo fotnoɓe wardede e makko nden ɓe jettimo nokku biteɗo lalgal hoore o ɓe peŋimo ɗon kanko e taƴoɓe ɗiɗo ɓe hen goto bange makko ñama goɗɗo bange makko nan o wi baaba Jafone Sabu Minganda Komi badas ɓe mbaɗi comci makko koraaji yimɓe ɓe dari ɗon ina ndaara ardiiɓe ɓe kañum en ni ngoni e toyndema ina mbiya <laughs> o dandi wonɓe yo dandu hoore makko <laughs> so tawi ko almasihu allah o <laughs> cuɓaaɗo <laughs> soldateɓe ɓeeni ɓadimo gam toyndemo gaddanimo binégar ina mbiya <laughs> so tawi ko an woni lamɗo yahude en o dandu hoore ma <laughs> ɗiɗo bindi ina jimnano e makko oɗo ko lamɗo yahuda en goote taƴoɓe feŋŋaɓe ɓe woni e yennudemo ina wiya Mate, wana. Ah. Wani al masih oh. tua, dan doa lemo dan doa min. Kono god o free on, we, Mate. Aulani Allah. An. Ah. なんだだ真っ赤こうがあえなんとばんねめんこうかめんこらうがてじゃべてでんここれめんこのあのあらこわでかにゅん caggal ɗum o wi'i si Jezu. Siftoram. Za. Arty. Lamaty. Jezu wiemu. Koga? Bado chwila. Hande. ma wonto e, e nder aljanna nde yahi haa hedde waktuuji sappo e ɗiɗi ñalawma niɓɓere kunus waɗi e nder leydi he fof haa hedde waktuuji tati kekiiɗo naangi niɓɓiɗi riidu suudu allah o seeki wenti alluuji ɗiɗi yeeso wulli wolaango mawngo wi'i baaba watti ruham e juuɗe ma caggal nde o haari ɗum o taƴi nden mawɗo solloteɓe o yi'i ko kewi ko yetti allah wi'i soggongo o neɗɗo ko pewɗo wonnoo jamaanu garnooɗo yeɓde o fof ndeen yi'i ko kewi ko yungni hoyti denndaangal wondunooɓe makko kañumen e rewɓe rewnooɓe makko gila galile ɓe lusundi ina ƴeewa ɗen geɗe ina waɗno ɗoon gorko gooto jeyaaɗo e ñaawirde toowne nde biyeteeɗo yusufu jeyaaɗo e saare yahuude en wootere wiiteende arimete ko gorko moƴƴo peewɗo o jeynooko e enni e golle heddiiɓe ɓe te omo ɗamaninoo laamu allah ngu o yahi to pilat o namni ɓandu yeesu o tellinindu o hasnarindu leñ o waɗindu e yanade asayde e nder hayri ɗo hay goto meeɗa ubbede ɗum hawri ko e ñande kebogal tawi ñalama foftere nana fuɗɗo rewɓe wondunoɓe e makko gila galile ɓe ndewi e yusufu jiyanade nde ɗena o ubbira ɓe kooti fewnoyde urateri caggal ɗum ɓe pofti ñande ñalama foftere o no yamirore nde wirini